wujud mayangkara ora mung jagating pepayahan nanging nyoto-nyoto kedadian ana jagating kasunyatan kedadiane wis suwe banget watara taun 1951 ing disaku Desa Weru Ketaman Dauru utawa Pagebluk akeh banget sing dadi korban di sore loro isuk mati ing wektu kuwi barengi larang tangan lan larang sandang disesti awit nalika kuwi lagi 6 taun negara kita Indonesia merdeka dadi sih krasa jarme tilas dadi jajane bangsa Jepang tata gelare mono anane pepati-pepati kuwi amarga disaku ketrajang wabah penyakit pes sing disebabake dening tikus nanging soal ing wabah pes mau ana kedadian gaib sing ora bisa diwawas nganggo mripat waloko kang tegesi akeh pepati mau amarga dadi kurbane bangsane lelembut wiwitane lelakon sing digirisi iki mau mangkene critane Mbah Rejo Setomo sawijining sesepuh ing desa Weru. Sawijining lingsir wengi lawange ditotok wong saka njaba. Bareng dibuka ana jebuling dayoh sing neneka lan nyala Dayoh mau cacahe watoro wong 10. Rupane wong-wong mau durung tau ditepungi dening Mbah Rejo. Lan wong-wong neneka mau nyandangi nganggo kaya prajurit kraton. sakwise dimanggake mlebulan lungguh ana dingklik dowo. salah siji pawongan sing sajae dadi pemimpine takon marang Mbah Rejo Setomo Rejo aku arep takon sapa wong desa kene sing tumindake gak wenang marang sapadaning urip lan sing watake padha adigang adigung bakal tak sowanke menyang ngarsane Kanjeng Ratu karben dipatrapi bidana Mbah Rejo ramu mudeng opo sing ditakokake wong Nyolowadiku. Ora bisa wangsulan mung meneng bingung lan blangkemen. Weruh Kirejo Stama ora bisa wangsulan, wong mau mantuk-mantuk karo ngucap mangkene. Ya wis Kirejo, yen kowe ngerti ora dadi ngopo. Kowe aja melu-melu. Tak sekelane wong-wong sing padha duwe watak sak wenang-wenang kuwi. bubar ngucap kuno dayoh nyolowat diwau podo pamitan lan diuntapake mbah rejo nganti tekan latar nanging saibo kaget lan wedini mbah rejo sakwisi tekan latar wong wong nyolowat mau podo ilang soko pandulu dulu bali mlebu omah lungguh karo tenger-tenger ora mudeng apa sing dikarepake dayoh nyolawati mau lan atine kuatir ketir-ketir mikir bakal ana kedadian apa ing dina-dina candhake Mbah Rejo ngabarake lelakon sing dialami mau bengi manyang tonggo teparu. Nanging kabar mau ora digatekake dening wong-wong desa kono, mung dianggap gawe-gawe utawa dianggap kabar ngoyo-woro. Oh! sawise ketekan dayoh nyolawat dimau ing desa weru sawijining wengi dikagetake swara asu baungan sing baung ngalup-alup pecah sepining tengah wengi sing peneri swara baungan mau saka arah ora-ora sakuloning desa tanpa dikomando wong-wong desa padha metu saka ngomah lan lumpuk ana dalan prapatan saka dalan prapatan katon sesawangan sing nyolowadi ya kuwi penerik ing bulak amba saka lore desa katon ana obor gedhe ngremomong obor gedhe mau pecah-pecah lan mencar-mencar dadi tak tirang-tirang. nganti prasasat tak ora-ora sak kuloning desa kebak waroto obor utawa colok sing pating lencar wong-wong desa kono ngarani sing obor gedhe kae diarani memedi kemamang dene sing obor cilik-cilik mencar-mencar dadi sak tegal kae diarani memedi colok wong-wong desa padha geger ropyak ngendi-endi papan ngandhani lakon mau bengi yen ing gulak kulon ditono memedi kemamang lan memedi colok nganti ngebaki ora rombo Telung dino sakwisi kedadian kui Ing desa weru ketekan asu sing nyolowadi Sing cacai sak pirang-pirang asu-asu kuwi tekane mbuh saka ngendi sebab asu-asu kuwi yen awan padha teka pating gruduk layon turut ngendi ngendi kebonan lan turut latare wong desa kono lan yen wengi malah padha ngilang mbuh ning diparani aneh ning sing luwih nyolowat di maneh dene asu-asu kuwi kabeh ules ireng mulus tur gedene racak-rancak padha sawijining esuk latarelik pawira drana dicoba asu ireng cacah loro asu mau digusak ora lunga mung enak-enak saja ora duwe wedi Lek pawiro drono jengkel lan nyekel tugelan bongkotan pring petung. Asu mau dibabit nganggu bongkotan pring kena awak ilan melayu karo kaing-kaing. Durung sepiro doi payune dumadal asu ireng loro mau ilang musno tanpa tilas. Lek pawiro drono atini wiwit deg-degan. Ngerahito yen sing mentas dibabit mau mesti asu lelembut. dina sakwise lelakon kuwi lek pawira drana lara panas lan mung watara sedina utawa 12 jam lek pawira drana tilar donya layon dikubur ana pekuburan kulon masjid kanthi becik nanging sisuke lek legiem diem bojone pawira drana ya melu lara panas lan mung watara suwengi larane lek-lek uga tilar donya Dino-dino candhae akeh wong desa kono sing padha kena lara panas lan mung utara sedina utawa sewengi wong sing padha lara mau ora bisa ditambani las mesti ora kalap utawa tekan patine akeh banget wong padha dadi kurban. Enom tuwa, bocah, prawan, joko, sasat maroto, saben dinane mesti ana tangis kepaten. Saben dina mesti ana wong ngusung layon menyang kuburan. Nganti meh tak protelone pandunung desa kono sing mati dadi kurbaning dauru utawa pagebluk. kedadian sedinane ana kepaten nganti pirang-pirang nggon nganti golek wong gotong layon wae kangelan kerep uga layon sing kudune digotong wong papat kepeksa mung digotong wong loro ya mergo akeh pepati meneh kedadian nyeleneh tur nyalawedi sing dialami Tukijan lan Tukiyo nom-noman loro kakang adi kuwi anake rondo sing jeneng Mbok Terto wiwit cilik Tukijan lan Tukiyo wis ditinggal sedo bapake esuk mau latar ngarep omahe Mbok Terto disobo asu ireng cacah loro Tukijan lan Tukiyo uga weruh anane asu-asu mau mbok kerto ngakon anak-anake supaya ngusak asu ireng mau nanging tuki jalan tuki ora gelem angkat awit wedi kedadian kaya sing dialamilik Pawirodana sakwise mbapit asu ireng terus lara lan dadi patine weruh anake dikongkon ngusak asura mangkat kepeksa mbok kerto tumandang dewi asu-asu kuwi dioprak-oprak nganggo sapu gerang lan asu-asu mau padha lunga kluntrung-kluntrung ninggalake latare mbok kerto mbuh menyang endi parane Nanging sore ne, sawisi lelakon kuimbok tertoloro panas, nganti bengi panas ora sudo malah sang soyo banget. Malah wis wiwit leming ngomnyang merno-werno, sing ora jenah ukarani. Tuki janan tukio nunggo nimbok ne sing loro panas karo karwati was-was, kaya wis bisa mestake yen mbok ne sesuk utawa mengko bangun, mesti tilar dunyo kaya wong-wong liyane. nganti tengah wengi tuki janan tuki ora bisa turu awet munggoni mbokne, nganti ati ketir-ketir lan sedih banget dumadaan saka arah kulon peneri saka bulak ombo kulon desa keprungu swara asu bau ngalup-alup mecah sepining tengah wengi ah! Tu Kijan lan Tuminyo metu menyang latar lan meruh ing gulak kulon disana colok pating kencar lan salah sijining colok mau katon ngremomong katon luwih gedhe tinimbang colok liyane kanthi ati diwanek-wanekke Tu Kijan lan Tukiyo mlaku marani dunungi colok sepirang-pirang mau bareng wis sejak, watoro mung kari 50 meter dhewe nom-noman loro kakang adi maweruh ing ora-ora utawa ing bulak kebak asu sing rupane kabeh ireng asu-asu ireng kabeh mau sirahe pas gun-gunan murup rupa kaya geni sing tanpa kukus ana salah siji ning asu sing nyuwara bau ngalup-ngalup terus diparani asu-asu liyane. Kaya-kaya asu baung kuwi hobo-hobo andane supaya kumpul. Nyatane asu sing cacah sepirang-pirang sing tekani sako tirang-pirang arah kuwi padha nyedhaki dununge asu baungan sing sajake dadi panggedine. Tuki jan lan tukiyo dadi mudeng. Jebul memedi kemamang lan colok saka tegal kuwi yen dicedhaki lan bisa meruwi tiba rupa asu ping bon-bonane murup geni tanpa kukus nom-noman loro kuwi kakang adi banget wedi miris luweh-luweh tuki janawake nganti dredeg gemeter kringete metu dleweran awet saka ora kuat ngempet wedine tanpa pikir tuki jan bengok sak rosane kanthi nyebut asmane sing gawe urip Gusti Allah Gusti Allah Oh, my God. saka panjerite tukijan lan Yoko melu-melu nyebut asmane Gusti. Melu bengok nyebut Gusti Allah. Thank you. arah loro padha pating brenguk bola bali nyebut asmane Gusti Kang Murbeng dumati. ana kedadian sing aneh krungu pambengok itu kijan lan tukiyo sing nyebut asmane Gusti asu-asu sak gulak mau padha pating jenggirat dumadan lap ilang tanpa tilas embuh menyang endi ilange kanthi ati deg-degan keweden tukijan lan tukiyo mulih menyang omah sebab kelingan yen ninggal mbokne sing lagi loro banget tekan omah nom-noman loro mau ngadepi kedadian sing aneh meneh Ya kuwi, mbokne sing ditinggal kahanan loro banget mau. Lah kok saiki lagi lungguan ana dinglik dawa. Katon waras miris seger buger, kaya ora ana tandha-tandhane mentas loro. Tuki jan takon marang mbokne, ya mbok kerta. Lho mbok, si mbok, mau ora loro to? Lah kok saiki waras sing nambani sapa mbok? Tak sing marah kuwi sore keturon tangi-tangi goleki kowe bocah loro ora ana. Mula aku ngenteni mulimu, kowe mau saka ngendi to jam-jam. Tuki jan mangkuli lan crita yen mentas saka bolak ombo. Lan kabeh lelakon sing nyolowadi sing mentas dialami karo Tukiyo diceritakake menyang bokne. Mung tuki jalan tukiyo tetep rumong soane. Dene mbok ne saiki katon waras miris. Ora ono tabete mentas loro. Lan mbok kertogo orang rumang sani yen mentas loro. Mentas loro. lelakon aneh ing wengi kuwi kakang Adi Tuki Jalan Tukiyo isih kudu ngadepi lelakon sing luwih dening aneh lan nyolowadi. Siji dina sakwise kuwi wancine ndungkap tengah wengi. Mbok Kerto wis wiwit sore mapan turu. Tuki Jan karo adine kelap kelaplik ora bisa turu, kelingan lelakon aneh dek wingi bengi. Dumadaan lawange ana sing buka saka njaba lan ora lesuwe ana wong pirang-pirang mlebu omah wong-wong mau cacahe kira-kira wong 10 tur nganggo sandangan kaya prajurit kraton Orang ngucap apa-apa wong mau glandang tuki janan tukiyo digawa metu saka omah tuki janan tukiyo sing mung nganggo sarung karo klambi sanane kuwi diglandang metu saka desa embuh arep digawa menyang endi sing genah arahe mengulon rumangsane bocah loro kuwi durung adoh metu saka desa nanging alame kok siji sakulane desa katik ana omah gedhong magrong-magrong sing selawase kira tawono nom-noman kang abdi kuwi diajak mlebu menyang omah gedhong kuwi lan jero katon pagelaran jembar gilar-gilar kahanane padan jinglang senajan tanpa nganggo disleti dian ing kono akeh wong sing nganggo sandangan cara para prajurit klaton tur nyekli tumbak kabeh ana salah sijine wong sing nganggo sandangan kuwi gemeb yar timbang liyane mbok menawa kuwi sing jenenge dadi panggedhe sak ngarepe penggedhi ana gelaran ing kono ana wong sing padha diadepake menyang penggedhi mau tuki janan tukiya diadepake uga lan diworake karo wong-wong sing padha lungguh ngisor ana gelaran Saibo kagete lan gumune tuki jan lan adine awit wong-wong sing diadepake lan lungguh ana pagelaran mau ora liya wong-wong desane sing kabeh wis disumurpi padha mati ketaman pagebluk lan sing weh gumunake dene wong-wong mau padha meneng kabeh lan kaya-kaya ora weruh lan ora tepung karo sukijan lan tukiya nanging genah-genah kuwi wong-wong desa sing wis padha mati kena lelara katon ana jenate lek pawirodono, jenate lek legiem jenate kang sukir jenate kang kardio jenate yusurip lan isih akeh meneh liyane mung sing nah wong-wong sing ana kono kabeh wis padha mati ketrajang pageblug panggede sing nganggo sandangan luwih gemebyar tinimbang andane mau ngucap karo nudi tukijan lan tukiyo iki to wonge sing cek wingi wani nindik lan dingkik aku sak kanca apa kuwi calur kepingin tak atut kake kanca kanca-kancamu iki apa piye <laughs> panggede mau meneng sedelo mripate mentreng mendeli itu kijanan tukiyo lan nerusake ucape anane wong-wong desa kene padha tak cidhi bakal tak suwanti ngersani Kanjeng Ratu. Awit wong desa kene racake watake sawenang-wenang, cengkiling lan tegelan, ora duwi watak kumo-kumo. kuwi wong desa kene padha ora ngerti menyang panembahi sing sejati. sing digedhek-gedhekke mung nguruti kanepson, sesongaran lan duduk dengan kaya rumangsa menangan dhewe Mula wong desa kene kudu entuk pepeling lan Kanjeng Ratu. Lagi tekan semono sing diucapke penggedinge lelembut mau. Tuki jan lan tupiyoga wis rumangsa yen lagi diwalek alam utawa lagi mapan ana alaming bangsa alus. Tuki jan eling marang pun Gusti ingkang akarya jagat. ya kuwi Gusti Allah Kang Maha Kuwasa nanging rumangsa ora duwe cekelan ilmu apa-apa tukijan mung duwe apalan surat Al-Fatihah tok ora duwe apa ayat-ayat suci liyane nanging tukijan kanthi rasa panyuwun tenan tenan marang pitulunganing Gusti Allah lambene dremimil ngapalake waosan wiwit auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim lan sak nganti sak teruse dene tukiyo kelingan tiwelingi suwargi mbah kakunge biyen jare yen diwali alam dening bangsa alus supaya ngapalake caraka bali ya kuwi apalan bana caraka sak pituruti nanging diwaca kwalik ya kuwi ngoto bogomo nyoyo jodopo lawa satodo para canaha mangkono diapalake bola bali disartani mantenging panyuwun marang wasisaning Gusti Kang Maha Kuwasa dumadakan ana kaelokan kahanan sing padhang jinglang saknalika dadi mati pet-pet teng dedet wong-wong sakit rikulo podo ilangguh menyangendi lan meruh-meruh tuki jalan tuki omong kari wong loro ono tengah bulak ngilak-ilak utawa noro rombo sakuloning besok dalan tukiyo mulih menyang omah. Wancine wis parek esuk, nanging srengenge durung jumendul. Ana dalan wong loro rumangsa aneh, dene ora ketemu wong siji-siji. Tekan omah bocah loro padha mlebu omah, dumadan mak tratap ora ngerti mula bukane ngerti-ngerti tukijan lan tukiya turu mlumah mujur ngalor ana kloso tengah jogan ing kono katon mbok kerto lagi nangisi awake lan ana gombah rejo setomo Pak Bayan Harjo Diono lan isih ana meneng sawetara tangga cedhak miturut mbok nelan wong sing padha teko kono jare tukijan lan tukiya mawis mati lan kabeh padha ngumun lah kok saiki urip meneh kaya mentas melek saka turu kepala pati. jan lan adine nuli nyeritake lelakone mau bengi sing nyolowati. Sing krungu padha pating domblong kaworan tintrim. Mbah Rejo Setomo nyelani ngendika. yen ngono lelembut sing mbok temoni kuwi padha karo sing tekono maku dek mben kaile mong emane wong-wong desa kene padha ra percaya karo kandhaku mula yo ngger sakwise lelakon iki kowe kabeh tak kandhani ayo padha bali menyang tumindak bener lan utama Ojo aja dibaleni meneh duwe watak sing adigang adigung tegel lan cengkiling marang sak pepadane urip sing luwih wigati meneh ya kuwi wong-wong desa kene ayo padha ngeblatake panembah marang sejati kang sinembah ya kuwi Gusti Allah Kang Maha Kuwasa aja nyembah marang brahala awet panggebluk sing lajang desane dhewe iki sejatine wujud pepelinging Gusti Allah marang titah supaya roh, marang sejatine kang sinembah ya le mangkono wejangane reso tama dina-dina bajuti wong desa kono saben wengi padha kumpul ning bulak ombo padha bebarengan nindakake salat mertobat nyuwun pangapura marang Gusti Allah Kang Maha Kuwasa salat jamaah mau dipandegani utawa diimami dening kiai Sufi sing rawuh saka desa sak jabane Kiai Kyai Sufi wekasane uga dadi guru ngaji lan guru agama, nenuntun marang wong desa kono supaya bali menyang kiblating panembah kang sejati. Masjid sing maune sasat ora ana sing nyoba. Wiwit kuwi akeh sing padha nekani lan nindakake salat. Apa meneh ing jaman saiki, masjid perlu dibangun rupa gedhong magrong-magrong lan saben dinane ora tau sepi wong. Mangkono babaring carita sing dikojake Mbah Marta Tukijan sing dek nomi jenenge Tukijan. Mbah Marta Tukijan saiki wis yuswa 75 taun. Urip prasojana desa Werulan isih tetep tekun anggone salat manembah marang Kang Kudu sinembah utawa marang sejatine Kang sinembah. Lah sapa to sejatine nom-nomane Tukijan sing saiki asmane ngalah merto tukijan kuwi ora liya ya wong tuane utawa bapak sing gawe crita iki lan desa weru saiki dadi desa majulan ayem tentrem nuwun sewu para jimatres dek biyane bisa weruh kuwi kondang karan bisa weruh kepruk ya mergo wong-wong sing padha duwe watak brangasan lan tegelan nanging saiki siji sebutan weruh kepruk wis ora tau kocap maneh sebab wong-wongane racak padha sengsem manyang kautaman